звуки інших нових пісень упадуть на вуста дівочі. Я згорю, як згорає день чорнім полум'ї ночі. Не питаю, чи я вина, і не прошу тебе вернись. П'ю печалі свої до дна, як було це не раз колись. І не в тому, не в тому річ, що втомився від сумних вістей задивилась холодна ніч у безодню моїх очей. Відлечу, як самотній птах, без надії, без гроша, десь блукатиме по світах невгамовна моя душа, і кричатиме в височинь, і будитиме в небі дощ, відкидаючи сіру тінь на камінні долоні площ.